Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Maghimay, sindi hamot, tasip pasam mo repeat. Maghimay, sindi hamut. lang ay masamang trip Pabayaan ng mga tunay Matira at maiwan ang mga inggit Makinig, makisama, makisindi Maniwala pero pauto ka hindi Dami dyan maingay pero walang silbi Di kailangan natularan ng galawan ng mga ambo Feel the good vibrations, embrace it though for the best shit, I'm sober Eyes though stay faded Patago pero dama mo pa rin aking aura Give a damn about a hater Pakiko na wala na din ang matanaw Sa kalawa naman na makababahaba nga mata Mga tropa't manatili makapaghimay Sindihan mo't tasip pa sa muritbig Maghimay Sindihan mo't tasip pa sa muritbig Maghimay sakit kundi kahiya Pampagaalan ng pakiramda Di mo na kailangan pa muli magalinlang Ang basa mo sa kaliwa at kunin mo sa kanan Higo pa sa kiyaman lang habang may nakasalang Sali lang at tamaramdam ko lang ang gapang Mmm, malakas matindi Baka naman pare pwede makisindi Tama-tama lang hindi na makahindi Papikit na pero bawal ang umili Mmm, masarap pang ihip Lumilipad na naman ang isip pa Ako nakasarap, sa mo para matang Kailangan mong gamitin na sumilip Sa may nagbabago Sa di na to maglaho Lumilinaw na ang malabo Ang saya lang na may kasalo Maghimay, sindihan mo ta si pasa mo riti Maghimay, sindihan mo ta si pasa mo riti Maghimay, sindihan mo ta si pasa mo riti Ta si pasa mo riti Naghimay, naghintay, tas ipapasa ulit Ganyan talaga ang buhay, huwag ka nang magalit Yung iba ay nagtagal, pero merong kapalit Pangarap tagal kung hinintay, tagal kung kinulit Higupin ang nag oras na nasayang daming nawalang ginto Ngayong pakakapaling pera hanggang sa magmukha tong libro